Dime en qué topamos más, que te quiero ver. Que ando cerca tuyo, ya acabo de beber. Dime en qué topamos más, que te quiero ver. Que ando cerca tuyo, ya acabo de beber. Hey, dime si comemos, cómo lo hacemos. Concretemos si los dos queremos. Tú te mueres por hacerme yo por hacerte mía, hace rato nos conocemos. Quiero comerte toa, toa, nada más. Los dos en mi cama, Me a árabe con fumar, nena. Es que yo te digo, ninguno que compita conmigo, nena, sígueme que yo te sigo. Canciones del marciano que yo a ti te dedico, y me puse la night pa' flechar en la calle contigo. Dime que topamos más, que te quiero ver que ando cerca tuyo, más Quiero ver que ando cerca tuyo, ya te voy a recoger y meterte, da la verde pa' verte, pa' probar suerte. Tengo que comerte en cualquier momento, llega mi muerte, vente. Qué rico se siente, me desea tu mirada, no miente, lo me se, me pone coqueta, le tengo tu y conqueta. o quiere que le meta, me gusta y porque también te gusta la glopeta. Puede que sea yeta, pero solo quiero perder contigo la discoteca. Conmigo pesca, rebota los teches. Dime que topamos más, que te quiero ver. Que ando cerca tuyo más, acabo de cerca tuyo ya te voy a recoger. Ey, ey, brr, que Jairo B, Jairo B, da. Haciendo dinero con el doner.